Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգի օրենսդիր Մարմնի Բանաձևը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու մասին մեր մեկնաբանությունը։ Սպասվում են զարգացումներ ԼՂՀ միջազգային ճանաչման ուղությամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 8-ին ժամը 23:20-ի սահմաներում ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ժամանակին հավաստանշել են հակառակորդի հետախուզական դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը եւ նրան յետ շպրտել իր ելման դիրքերը։ Տեղի ունեցած փոխհրաձգության ընթացքում Պաշտպանության բանակը կորուս չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների տվյալներով հակառակորդն ունի կորուստներ, մանրամասները ճշտվում են։ Միևնույն ժամանակ մարտի 7-ին եւ 8-ին Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 12000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ հակարակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են համարժեք գործողությունների։ Բացի վերոնշյալ ապակառուցողական քայլերից ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները մարտի 8-ին տեղեկատվություն մտահոգությունային տարածել, թե իբր Չայլու գյուղի ուղությամբ հայկական ուժերը կրակեն բացել հույուների ուղությամբ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի մամլոյցարայությունը հայտարարում է, որ նշվածը ապատեղեկատվություն է եւ ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի հայկական ուժերը երբեք քաղաքացիական անձանց ուղությամբ կրակ չեն բացում։ Ինչպես հաղորդում են ԼՂՀ ազգային ժողովի մամլոցարայությունը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր շնորհակալական նամակներ է ուղարկել ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի ներկայացիչների պալատի խոսնակ Դեյվիդ Ռալստոնին, Արցախի հանրապետությունը ճանաչող թիվ 1580 բանաձևի նախագծի հեղինակներ Փաթ Գարդներին եւ Դեմիտրուս Դուգլասին, ինչպես նաեւ Հարություն Աղա Սարգսյանին եւ նրա ընտանիքին բանաձևի ընդունման գործով ունեցած վճռական ջանքերի համար Արցախի անկախությունն ու ինքնիշխանությունն այլևս անշրջելի իրողություն են եւ հիմնված են ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Ժողովրդավարությունը նաեւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության հիմնակարն է։ Մեզ համար անչափ կարեւոր է, որ Ջորջիա նահանգի խորհրդարանի մեր գործընկերները բարձր են գնահատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդավարական պետություն կերտելու նպատակադրությունը եւ այդ ճանապարհին ունեցած հաջողությունները ընդգծված է ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալական նամակներում։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Քաղաքական անցուդարձ։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգի ներկայացիչների պալատն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչող բանաձև։ Մեր մեկնաբանությունը խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Նախ հիշեցման կարգով նշենք, որ թիվ 1580 բանաձևը որով հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ճանաչելու մասին, Միացյալ Նահանգների Ջորջիայի նահանգի օրենսդրական մարմինը ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է մարտի 3-ին ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Հարգելով եւ ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը վերնագիրը կրող այդ փաստաթղթի նախագիծը, գործընկերների քննարկմանն են ներկայացրել նահանգի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Դեմետրոս Դուգլասն ու Փեթ Գարդները։ Բանաձևը միջազգային հանրությանը կոչ է անում մեջբերում ըստ արժանուն ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան ժողովրդավարություն։ Փաստաթուղթը գովաբանում է Արցախի ինքնորոշման համար մղված շարունակական պայքարը որպես բազմաթիվ ազգերի ոգեշնչման աղբյուր, որը դարձել է նախկին խորհրդային միության փլուզման կատալիզատորներից մեկը։ Միաժամանակ շեշտվում է, որ Արցախի ժողովուրդը ցուցաբերել է տոկունություն եւ անսասանություն պատերազմի, կոտորածների, տնտեսական փլուզման եւ այլ ցանր դժվարություններին առերեսվելիս։ Դարձյալ հիշեցման կարգով նշենք նաեւ, որ Ժորժիա նահանգը ի թիվս ԱՄՆ 42 նահանգների պաշտոնապես ճանաչել հայոց մեծ եղերնի փաստը, ընդունելով թիվ 904 բանաձևը, որով ապրիլի 24-ը նահանգում հայտարարվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Միևնույն ժամանակ Անուշադրությամբ չմատնենք, որ նույն Ջորջիայի նահանգի ներկայացուցիչների պալատը բոլորովին վերջերս ընդունել էր հայտարարություն, որով դատապարտվում են Խոջալույի 1992 թվականի փետրվարյան իրադարձությունները, ընդ որում դրանցում մեղադրում է հայկական կողմը։ Այնպես որ Ջորջիացի օրենսդիրների վերաբերմունքը մեր ժողովրդի նկատմամբ ամենևին էլ միանշանակ դրական չէ, ինչը, կարծում ենք, բացատրում է նրանց մոտ անհրաժեշտ իրական տեղեկատվության բացակայությամբ։ Այնուամենայնիվ ԼՂ միջազգային ճանաչման գործընթացը, որն Արցախի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղություններից մեկն է, իդեմս Ժորժիայի օրենսդիր մարմնում ընդունված բանաձևի շարունակում է իր կայուն առաջխաղացումը։ Այս համատեքստում, որպես նախընթաց քայլեր, հիշենք նաև Միացյալ Նահանգների Ռոդ Այլենդ, Մասաչուսեթս, Կալիֆոռնիա, Մեն, Լուիզիանա նահանգների, Ֆրեզնո քաղաքի, Ավստրալիայի Նոր հարավային Ուես նահանգի Իսպանիայի բասկերի երկրի պետական կառավարման ներկայացական մարմինների համաժեք որոշումները։ Այս կարևոր իրողությունները անշուշտ եւս մեկ ցայտուն վկայություն են, որ ԼՂ միջազգային ճանաչման խնդիրը որպես անխուսափելի անհրաժեշտություն հետսհետե դառնում է օրակարգային հարց աշխարհի տարբեր երկրների ու դրանց տարածաշրջանային օրենսդիր մարմիններում։ Կարելի արձանագրել, որ միջազգային հանրությունն աստիճանաբար հանգում է այն անժխտելի իրողության հստակ գիտակցման, որ Արցախի ժողովուրդը ինքնիշխանություն հաստատելով պատմական բնորանում ձգտում է ժողովրդավարական համընդհանուր նորմերով առաջնորդվող իր պետության միջազգային ճանաչման, ազատ եւ ինքնիշխան ժողովուրդների ընկերակցության մեջ իր արժանի տեղին։ Ավելին, նաեւ այն հերանեկարի գիտակցման, որ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը կարող է կարևորագույն եւ վճռորոշ դեր խաղալ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության ղեկավարման գործընթացում, նպաստել տարածաշրջանում տևական խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը։ Ինչ վերաբերում է ԼՂ միջազգային ճանաչման անշրջելի գործընթացին, մեզ հետ հակամարտող երկրի Ադրբեջանի արձագանքին, ապա ինչքան էլ փորձենք անտարբեր մնալ, այնուամենայնիվ այն Անհնար է թեկուզ եւ չքմծիծաղել տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական վերափոխվող զարգացումների խնդրում Բաքվի հապկորության աստիճանի հասնող անհերատեսության վրա։ Պատկերացել կարելի է միայն Միջդեռ դա իրական փաստ է։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն օրերս հանդես է եկել ամերիկյան օրենսդրության սեփական մեկնաբանությամբ, հասցեագրված ոչ թե մեզ արցախցիներից, այլ Ժորժիա նահանգի եւ իդեմս նրանց ԼՂ անկախություն ճանաչած նաեւ մյուս նահանգների օրենսդիրներին։ Այո, հենց այդպես Արևելյան Անդրկովկասի հիմա Արեմտյան Մերսկասպիայի այդ տարածաշրջանում կամ ներկայիս Ադրբեջանում եկել են այն եզրահանգման, որ Միացյալ Նահանգներում առնվազն ոչ բոլոր օրենսդրական մարմիններն են հստակ պատկերացնում ամերիկյան օրենսդրությունը եւ դաշնային ու նահանգային իշխանությունների նույն այդ օրենսդրությամբ կարգավորվող իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այսինքն այն, ինչ պետք է մեկնաբաներ, ասենք, Միացյալ Նահանգների պետքարտաղարությունը, անում է պաշտոնական Բաքուն։ Ըստ երևույթին, ադրբեջանցի դիվանագետները Աբշերոնի թերակղզում ավելի քաջատեղյակ են ամերիկյան օրենքներին քան իրենց գործընկերները Միացյալ Նահանգներում։ Մինչդեռ պաշտոնական Բաքուն մի կողմից կամահրում է միջպետական հարաբերություններում էթիկայի անգամ տարրական կանոնները, մյուս կողմից ի զորու չէ գիտակցել դարձյալ տարրական անճշմարտությունը, որ այս կամ այն ժողովրդավարական երկրի, մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թեկուզ եւ տարածաշրջանային կառավարման մարմինների մակարդակով արտահայտված դիրքորոշումը որոշակի պահի վերածվելու համընդգրկում գիտակցության վաղ թե ուշ կարող է հանգեցնել բարձրագույն իշխանությունների համարժեք որոշման։ Կարծում եմ, կասկած չկա, որ Բաքվի իշխանական վերնախաում կորցրել են ժամանակի զգացողությունը։ Դու իզնիսկ չգիտակցելով, որ ԼՂ միջազգային ճանաչման տանող աշխարհակահաղական գնացքը վաղուց արդեն մեկնել է, եւ այլևս ամենևին էլ իմաստ չունի կառամատություն ձեռք թափահարել այն կանգնեցնելու եւ կամ օթը տատանելու թող թույլ տրվի ասել թեկուս ինքնաբավարարման միջոցով հաճույք ստանալու համար Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂ վարչապետ Ռայիկ Հարությունյանն այսօր այցելել է Շուշի շրջան, մասնակցել Խարինդակի եւ Շուշիի համայնքապետերի 2015 թվականի գործնեայության հաշվետվությունների ներկայացմանը։ Խարինդակ համայնքի ղեկավար Մխիթար Արուշանյանը ներկայացնելով մեկամյա գործնեայության արդյունքները նշել է համայնքային նշանակության ձեռքբերումները եւ արկա խնդիրները։ Համընդհանուր ջանքերով իրականացվել են գյուղամերձ տարածքների մաքրման, գյուղամիջան ճանապարհների բարեկարգման կառուցման աշխատանքները։ Համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց գյուղի ժողովրդագրական եւ զբաղվածության նկարագիրը, ենթակառուցվածքների վիճակը, որոնց բարելավման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում համայնքային, պետական եւ բարեգործական միջոցներով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Խարինտակում Հայաստան համայնքական հիմնադրամի եւ ԼՂՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ շահագործման է հանձնվել համայնքային կենտրոնը եւ դպրոցի մարզադահլիճը։ Շահագործմանը հարգել մեր պատմազավակ ընտանիքի առանձնատունը։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից մեր բնակիչի տրամադրվել է 1 միլիոն 600 հազար դրամ հիպոթեկային վար բնակարանը վերանորոգելու համար։ Նոհապետարանի նախին շենքը անվարձահատուց տրամադրել է գարիքավոր ընտանիքի, որի բնակարանը գտնվում է վթարային վիճակում։ Տեղադրել է գիշերային ուսավորման լրացուցիչ 4 կետ։ Արցախի փակագիտական ընկերության կողմից վերանորոգվել է Զաքարից մինչև համայնային կենտրոն ճանապարհահատվածը։ Ամեն մի քայլակցին դիտի վերջին տարիներին իրականացված շինարարական աշխատանքները մեր համայնքում 2014 թվականի աշնանը եւ 2015 թվականի գառնանը համայնքում սեփականաշնորված վարելահողերում կատարվել է 66.5 հեկտար ցանց, իսկ հա 2016 թվականին 61 հեկտար աշնանացան։ Նախորդ տարվա համեմատ պակասել է խոշոր եղջերավոր անասունների գլխականակը։ Գյուղի յենթակառուցվածքների խնդիրը կառավարության ուշադրության կենտրոնում են, ասաց վարչապետը։ Նրա խոսքով գյուղերի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման համար աս աստիճանաբար ստեղծվելու են առավել բարենպաստ պայմաններ, որպես զբոսաշրջային համայնք առաջիկայում նախատեսված է այստեղ լուծում տալ մի շարք կարևոր հարցերի։ Գործադիր մարմնի ղեկավարն ընդգծեց, որ գյուղերում ամենամեծ խնդիրը եղել եւ մնում է կանանց աշխատանքով ապահովելու հարցը։ Այսօր գյուղական բնակավայրերի ամենամեծ խնդիրը կանանց աշխատանքով ապահովելն է։ Տղամարդիկ ունեն հողագործություն, անասնապահություն, շինարարություն, իսկ կանանց առումով բացի պետության կողմից ֆինանսավորվող ծառայություններից համարյա այլ աշխատանք չունենք։ Այս առումով մենք ունենք անելիքներ։ Ճանապարհների հետ կապված կարևոր եմ համարում Սալահատաղումը։ Քանի դակցիները համայնքապետի անցած տարվա աշխատանքային գործնեությունը գնահատեցին բավարար։ Կառավարության ղեկավարին ուղեկցում էին ազգային ժողովի падգամավոր Լեռնիկ Հովանեսյանը, շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ռադիոսով բարեկամներ Շուշի քաղաքի համայնքի ղեկավարի տարեկան հաշվետվությունը վաղվա մեր եթերաժամին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը վստահեցնում է, որ 2016 թվականին Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ սպասվում են հետաքրքիր զարգացումներ։ Նրա խոսքով այդ նպատակով տարվում են համապատասխան աշխատանքներ։ ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումն այս տարի վերջին նման քայլը չի լինի, ասաց Բաբայանը։ Նա ողջունում է Կալիֆոռնիան կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանի կոչը, ըստ որի պետք է ԱՄՆ նախագահի տեխնացուների արչև բարձրացնել նաև Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է ընդլայնել միջազգային ասպարեզում Արցախի անկախության ճանաչման գործողությունները եւ արդյունքները տեսանելի կլինեն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, որ Երևանը Ռուսաստանի հետ կշարունակի սերտ համագործակցությունը ռազմական եւ ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, նախարարը հայտարարել է կոմերսանտ թերթին տված հարցազրույցում։ Ինչպես նշել է Նալբանդյանը, այն որ Ռուսաստանը որպես զենքի խոշորագույն արտադրողներից մեկը այն վաճառում է տարբեր երկրների, բնական է։ Սակայն ընդմին նրա խոսքով Հայաստանը չի կարող հիացմունք ապրել այն բանից, որ Ադրբեջանը զենք է գնում եւ դրա հետ մեկտեղ սպառնում սանձազերծել նոր պատերազմ։ Մեզ չի կարող դուր գալ, որ զենքը գնվում է մեր դաշնակցից, որը շատ ջանքեր է գործադրում Հայաստանի հետ գործակցելու համար, այդ թվում եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, հայտարարել է Նալբանդյանը։ Մարզասերների համար Ռիգայում ընթացող Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականի 86 կիլոգրամ քաշային ազատ ոճի ըմբիշ Շամիր Աթյանը հնարավորություն է ստացել պայքարելու բրոնզե մեդալի համար։ Աթյանի մրցակիցը կլինի ուկրաինացի Իբրահիմ Ալդատովը։ 57 կիլոգրամ քաշային Գարիկ Բարսեղյանին պարտության մատնած Բելարուս Ասադուլա Լաչինաուն պարտվել է կիսաեզրափակչում եւ մեր ընդրանու ըմբիշը դուրս է մնացել հաղթել հետագա պայքարից։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։